da se mladi Drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, dobrodošli u Trisku, emisiju Pulskog centra za mlade. Danas smo vam pripremili mega izdanje Triske, zato pripremite se za puno zanimljivog i Creative Commons muzike. Predstavit ćemo vam publikaciju koja analizira politiku za mlade Istarske županije pod nazivom Mislim, na naprijeđujem. S Tamarom Miletić iz Brtoniške agencije lokalne demokracije razgovarat ćemo o volonterima iz Francuske i Njemačke koji su došli godinu dana volontirati u njenu organizaciju. Nakon tamara slijedi nam razgovor s dečkima iz Dem Krua, vodnjanskog hipko benda. Posljednja tema u kojoj možete slušati u današnjoj emisiji je bazen trenera udruge Zoom. Tko su ti mladi ljudi i što Zoomovci, kažemo to tako, planiraju s njima, saznajte u nastavku emisije. Evo, nakon opsežne najave, što znači da imamo sadržajem bogatu emisiju, vrijeme je da se ja predstavim. Moje ime je Ana Milovan i vodit ću vas kroz današnju trisku. Budući da nas očekuje puno posla, opustimo se za početak uz glazbeni broj. Udruga Zoom nedavno je u sklopu projekta Mislim djelujemo prijeđujem izdala publikaciju pod nazivom Mislim djelujemo prijeđujem, analiza politike za mlade Istarske županije. Razgovarali smo s urednicom publikacije Anom Žužić. U našim emisijama smo već govorili o tome, ali možda nije na odmet da sad ponovimo još jednom. Što je to zapravo politika za mlade? Politika za, za mlade ili engleski kako se kaže youth policy je skup e, društvenih mehanizama i alata E, kojima se pokuš, pokušava odgovoriti na potrebe mladih i to na način da se omogući njihova što bolja integracija u društvo. E, osim što to što politika za mlade predstavlja e, skup mehanizama i alata, ona zapravo predstavlja i, i vrijednosti za koje se i mladi zalažu da bi ostvarili svoj bolji društveni položaj. Evo povod našem razgovoru, dakle izdavanje publikacije, mislim djelujemo na peđu. Pa zašto ste u sklopu projekta uopće prijavili izradu i izdavanje ove publikacije? E, pa ono, nekakav glavni razlog koji nas je naveo e, na pokretanje i realizaciju publikacije jeste taj što je zapravo činjenica da se proteklih 4 do 5 godina u, našoj županiji Istarskoj mm, zaista jesu se pokrenuli nekakvi procesi razvoja politika za mlade. Međutim, ti se procesi nikada nisu analizirali i nikada se nisu vrednovali kako bi se mogle sagledati prednosti i nedostaci tih procesa. E, I upravo zbog toga smo odlučili da bi, da bi to zaista bilo korisno učiniti kako bi mogli e, objektivno sagledati što se dogodilo i eventualno modifikacijom pojedinih programa, pojedinih mjera, pojedinih aktivnosti utjecati na to da se e, određeni programi za mlade počnu kvalitetnije provoditi. To znači da je zapravo ova publikacija prvi dokumentirani prikaz svih procesa razvoja politike za mlade koji su se dešavali u našoj županiji protiv 4 do 5 godina, a ima posebni osvrt na grad Pulu i e, područje Bujštine. Evo, publikacija, je dakle pisana u nekoliko dijelova, stilski različitim e, metodama. E, pa možete li nam ju kratko predstaviti? E, znači, publikacija se zapravo sastoji iz pet dijelova. U prvom dijelu dali smo pojmovno određenje politike za mlade i prikazali smo kontekst hrvatske politike za mlade. Tu smo zapravo pokušali objasniti e, što to karakterizira mlade kao društvenu skupinu, kakav je odnos mladih, e, odnosno kakav je odnos društva spram mladih, e, pokušali smo dati odgovor na to zbog čega je ta politika za mlade toliko važna i, i što je to institucionalni okvir politike za mlade te smo naravno prikazali e, hrvatsku politiku za mlade na način da smo e, dali jedan vrlo detaljan prikaz e, mehanizama koji postoje u našoj državi, odnosno tijela koja bi se trebale ili se bave mladima. U drugom dijelu smo detaljnije analizirali županijsku politiku za mlade i to tako da smo prikazali mehanizme koji postoje trenutno u našoj županiji i pokušali smo sagledati prednosti i nedostatke u njihovom funkcioniranju. Ali ono što smo također napravili jeste da smo e, prikazali mehanizme koji trenutno ne postoje, ali mi bismo željeli da postoje, te smo im dali konkretnu ulogu u cijeloj toj priči. E, na kraju tog drugog dijela smo e, procijenili na kojoj razini sudjelovanje mladih u društveno-političkim procesima u Istarskoj županiji i to koristeći ljestvicu sudjelovanja mladih po modelu Rodgera Harta. Treći i četvrti dio se zaista stilski razlikuju od prvog i drugog dijela kao što si eh, i rekla na početku i to je posebno vidljivo u eh, trećem dijelu koji je pisan nekako u stilu više kolumne i pisan je na vrlo zanimljiv i pristupačan način mladima. A u tom trećem i četvrtom dijelu se zapravo objašnjavaju eh, objašnjava se proces politika za mlade u gradu Puli i području Bujštine. Eh, peti dio, eh, u petom dijelu smo dali preporuke za unapređenje trenutnog stanja županijske politike za mlade. I zapravo se zapravo je taj dio pokazuje da smo ne samo analizirali prednosti i nedostatke trendnih procesa, nego smo i promišljali što bi bilo korisno učiniti u budućnosti kako bi unaprijedili samu kvalitetu politike za mlade u, našoj županiji. I mislim da su te preporuke zaista e, vrlo jasne i da ocrtavaju e, da jasno ocrtavaju e, viziju Zuma, Zumovu viziju institucionalnog okvira, ali i vrijednosti za koje se mi zalažemo tijekom provođenja svih naših aktivnosti i programa. Spomenula si i preporuke. Pa kome su konkretno te preporuke namijenjene i koga se one, čega se one sve tiču? Ok, e, znači one e, su prvenstveno usmjerene e, na donositelje odluka. Zašto? Zbog toga što moram naglasiti da je dužnost državne vlasti, odnosno regionalne i lokalne samouprave da kreira javne politike, pa tako i politiku za mlade. Znači većina je tih preporuka zaista namijenjena donositeljima odluka, međutim e, e, neke su preporuke e, namijenjene i udrugama mladih i za mlade, krovnoj organizaciji mladih i lokalnom centru za mlade. Evo, u, možete reći u koliko ste mjeri ispunili one ciljeve koje ste si zadali prije izdavanja publikacija i samog kretanja u proces e, izrade? Da pa, e, prvenstveno smo, e, kao što sam ranije navela, htjeli realno sagledati sve procese koji su se dogodili u posljednjih 4 do 5 godina i mislim da smo to uspjeli u potpunosti ispuniti zbog toga što smo prilikom izrade publikacije odradili niz konzultacija sa e, svim relevantnim akterima županijske politike za mlade. Odradili smo konzultacije sa predstavnicima organizacija civilnog društva, e, sa predstavnicima donositelja odluka na županijskoj razini, e, ali i na lokalnoj razini, sa članovima savjeta mladih Istarske županije, te sa članovima radne skupine za izradu lokalnog programa djelovanja za mlade Istarske županije iz 2007. godine i na taj način smo uspjeli dobiti e, realnu i objektivnu sliku onoga što se desilo. Međutim, vrlo je važno ovdje napomenuti da e, je ova knjiga pisana iz perspektive e, onih ljudi koji su i sami sudjelovali u nekim procesima, tako da zapravo ova publikacija predstavlja i plod svih naših znanja koje imamo o toj temi, ali i svih naših iskustava koje smo skupili sudjelujući upravo u tim procesima. Zapravo sve što mi znamo i mislimo o politici za mlade e, smo pretočili u tu publikaciju. Na koji način bi ove slične publikacije mogli približiti svim mladim osobama? Znači, bez obzira da li bili oni u formalnom sustavu obrazovanja, da li su zaposleni, da li nisu zaposleni. Kako, kako približiti to nekome tko, tko nije u doticaju s politikom za mlade? Ok, mislim ono da je prvenstveno e, da se o ovakvim temama kao što, su, kao što je politika za mlade ili kao što je nekako aktivno građanstvo i aktivna participacija u društvenim procesima vrlo važno da se uči u školama, znači u formalnom obrazovnom sustavu. Da to bude nešto što je e, vrlo dobro e, osmišljeno, isplanirano i nešto što, je sustavno i, i što se sustavno i kontinuirano provodi i to u obliku nekog obveznog predmeta, naravno ne, ne izbornog, jer mislim da ako bi bio izborni opet ne bi bio nekako kontinuiran i sustavan. E, tu bi mladi ljudi dobili neka osnovna i bazična znanja o takvim temama, o temama aktivnog građanstva i mogućnosti sudjelovanja u društvenim procesima, a ukoliko bi netko osjetio veći interes o tom području, mogao bi potražiti tada informacije na nekim drugim mjestima, kao na primjer u organizacijama civilnog društva i, ili publikacijama koje su mu dostupne. Da se drop this right now for you. The original Sun Toucher. Letting you know what's up. It goes like this. this is what it is. SV, urban, organic, mic mechanic, superhuman MC powers help me fly around the planet. Touch the microphone device, whole countries get frantic. Saving damsels in distress so young girls don't panic. Put MCs under pressure till they crack like ceramic. Always thought they could flow, but sank like the Titanic. Rhymes rip through your skull like icebergs through the hull. Survive the impact and Arctic cold freezes your soul. Create a new style, then break the mold. Compositions are controlled and chimes. Make it hot like fire, 200 proof like moonshine. Whiskey, playing yourself is risky. And the flow's mad jazzy like century. In a blackout, use it for electricity. Danger, high voltage, dope fiends need their daily dosage. I break it down mathematically. 99.9 is the percentage. Like closing fine wine, the rhymes are vintage. And the universal will give me strength like spinach. With spinach, I eat it like a tofu sandwich. With cabbage, ask your girl, she knows that I'm not the average nigga who claims to pull the trigger. Reality's the root of the rhymes that I can hit the fan, they start crying like pretty Tony, tender like Roni, or wish to be bad like Bobby. Been there, done that, smashed her rockin' rhymes is my hobby. You're probably like, what's he on? Cause I rock it from the start to the beat is gone. Not in the mafia, but I'm the microphone don, and the words that I shoot out my mouth for Teflon. Giroux, never touch a microphone wrecker. Leave out in the stretcher, step up in my sector, try to match wits, but the mental will crush you. J. Rue, the damn Joe, the sun toucher. Peace. Dragi naši slušatelji, ponovno smo zajedno u Triski. Razgovaramo o publikaciji i Mislim dijelom unapređujem u kojoj se analizira stanje politike za mlade Istarske županije. Upitali smo Antu Martića, predstavnika Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske, kako on, kao predstavnik tog ureda, vidi ovu publikaciju. Pa ovu publikaciju vidim kao izrazito korisnu, e, detaljno i studiozno pripremljenu i sa velikim naglaskom na objektivnost pronađenih rezultata i vidim je kao jedan dobar zalog ili jedan dobar korak za daljnje razvijanje politike za mlade u Županiji Istarskoj, a i u Hrvatskoj uopće. Nikola Buković iz Mreže Mladi Hrvatske na javnoj prezentaciji publikacije govorio o europskim politikama za mlade. Naveo je kako se sve one međusobno razlikuju, ali se iz svih daju iščitati neki standardi. O čemu je točno riječ, saznali smo od Bukovića. Na prezentaciji publikacije znači pričalo si o nekakvim europskim politikama i što je zajedničko znači svim tim europskim politikama. Spominjao si nekakve standarde, pa o kojim se to standardima radi? Pa mislim, različita tijela razvijaju različite standarde europske, politike za mlade. Ono što je jako važno jeste da, jeste da u smislu sadržaja i u smislu struktura koje se bave, e, e, bave politikom za mlade postoji jako puno aktera, postoje neki akteri na europskoj razini, eh, e, Europska unija, Vijeće Europe, e, Europski forum mladih, ogroman dio toga, ogroman dio toga spada na, otpada na nacionalnu razinu gdje imaš neke nacionalne vlade i unutar toga ministarstva ili neka tijela na nacionalnoj razini koji se bave mladima, nakon toga nacionalne krovne organizacije mladih, pomake političkih stranaka i onda dakako postoje slične stvari na regionalnoj ili lokalnoj razini. Međutim, kada govorimo, i zbog toga je teško govoriti o europskoj politici za mlade, neki autori tvrde, s kojima se ja načelno slažem, međutim, može se svakako govoriti o europskim standardima politike za mlade. I neki od tih bitnih elemenata europskih standarda, to jest dobrih e, politika za mlade, u svakom slučaju je postojanje političke volje aktera koji, eh, koji, donos, eh, koji, koji donose odluke da u dobroj vjeri Uh, pokušavaju uključiti mlade u procese, u procese donošenja odluka. Bitan standard svakako je uh, youth policy mainstreaming. Znači da se ta uh, politika za mlade koja kao što, kao što znamo obuhvaća različita područja života mladih, slobodno vrijeme, zapošljavanje, obrazovanje, aktivno sudjelovanje, da se, da, da se koordinira i da postane neka opća stvar opća stvar unutar različitih resora. Da ja ne moram dolaziti ljudima iz ministarstva gospodarstva i pola sata im objašnjava što je to nacionalni program za mlade. Jel? neke od bitnih stvari su svakako da, uh, da politika, standarde jeste da politika za mlade u svakom slučaju bude više uh, kreirana od strane mladih ljudi nego za njih. Zato mi e, u mreži posebno nastojimo razlikovati pojmove politike prema mladima i politike za mlade. E, neke od bitnih stvari su e, e, jako bitno je isto tako kada govorimo sve, sve se to u svakom slučaju može svesti na dvije osnovne komponente kao što to kaže kao, što i naslov europske strategije za mlade koja kaže da, da, se, da se s mladima radi na dva načina kroz investiranje i kroz osnaživanje i e, u tom smislu znači ukoliko se u mlade investira i osnažuje dobivaju se znači pozitivni rezultati aktivni mladi u društvu koji rade promjene i koji toj zajednici nešto vraćaju. Dakle, zaključno, e, e, zaključno znači kada govorimo, kada govorimo o, o europskim standardima politika za mlade potrebno, postoji više različitih klasifikacija, međutim neke od tamo navedenih stvari su znači e, neka opća mjesta koja dobra politika za mlade treba sadržavati na bilo kojoj razini. Sad malo vratimo na jedno pitanje koje je bilo e, otvoreno i na raspravi. E, znači, govori se kao često da za naše nekakve planove, programe, možda i samu realizaciju i provedbu nacionalnog programa i lokalnih programa za mlade, da se nema novaca kada, kada govorimo o, javnim politikama, govorimo u pravilu o ograničenim resursima. Ona djeluje, mi, mislim, javno djelovanje se u pravilu odvija u, ovaj, u području ograničenih resursa. Znači, ili u smislu da, da se nema dovoljno financijskih sredstava, da se nema dovoljno ljudi, da se, kompetentnih ljudi na nešto rade, da nemaš zgrade, vozila, znači uvijek, ne, uvijek se može povući taj argument da nešto nedostaje. I upravo znači e, kada, kada, se, kada se režu neki javni programi, uvijek je u pravilu to glavni argument. Znači, uvijek je u pravilu glavni argument e, ovaj, da, se, da se nema sredstava u, ovo, na, u ovom ili onom smislu. Ali niko realno neće doći reći to nama nije prioritet. Mislim, tako da, da, tako da uvijek taj argument, znači, e, da nema sredstava, treba uzeti sa zrnom soli. Jer e, za neke stvari uvijek ima sredstava u pravilu, negdje javnog novca u pravilu uvijek ima, a ako, ako u pravilu se događa da, da se svaki put kada dođe do nekoga do nekoga ovaj maloga stezanja remena, jel, kako je to popularno se voli reći po našoj političkoj sferi, ako u pravilu se vaš, e, e, ono čime se vi bavite, e, ako je argument za to, za, za neprovedbu, znači tih strategija iz tog područja je to da se nema novca, onda, je to, onda se šalje jedna malo dručija poruka. Jel? Tako da, mislim da ne treba biti nerazuman. Mislim da je izuzetno važno da se u području planiranja strategija bude realan. Ali e, nositelji javne vlasti ne smiju biti ohrabrivani na bilo koji način da nešto obećaju, i da onda se svaki put vade na nepredviđene prilike. Nikad nije bilo, nigdje nije napisano kada se dobiju izbori i kada se preuzme odgovornost upravljanju općinom, gradom, županijom, državom, da je to lagan posao. Nije lagan posao. I upravo radi toga e, odgovoran, odgovoran nositelj vlasti planira realno svoje, svoje programe, e, ne pokušava kapitalizirati na ispraznim i neostvarivim obećanjima, i jednostavno u pravilu mislim da takvi nositelji, e, odluka, ovaj, nositelji javne e, e, vlasti nemaju kasnije problema. I upravo kažem, znači to su to, da sažmem, to su, dva, to, su dvije vrlo bitne komponente. Jel? Znači, uvijek, se, uvijek se radi unutar ograničenih resursa, njihova distribucija vrlo jasno ovaj, ukazuje na, na, na listu političkih prioriteta, a kažem, a neki problemi se u pravilu mogu ovaj, prevenirati kvalitetnim, kvalitetnim planiranjem zato se mi toliko zalažemo svi za, za, ovaj, za, taj, za taj polis i za to kreiranje javnih politika, za, strate, za strategije, za međusobne konzultacije, Eh, između, između organizacija mladih nositelja vlasti, mladih uopće stručnjaka. Kad se to dogodi, pravilu problema nema. Ali bojim se da jako malo strategija, ja sam sada uključen u izradu nekih drugih strategija, recimo s područja zapošljavanja, jako malo ih se donosi na takav način. I onda se u pravilu u kasnijoj fazi dolazi i, ovaj, i, i žali da, da, da, da sredstava više nema. A recimo kada vi kao udruga <laughs> dobro ne isprogramirate svoj projekt, pitajte te iste nositelje vlasti koliko će oni imati razumijevanja za to što vi niste stavili e, e, svoje putne troškove e, putne troškove za, za 8. i 9. mjesec projekta. Vrlo malo se u pravilu tada nalazi razumijevanja za to, što je možda i dobro, ali nemojmo onda igrati pod dvostupnim kriterijima. Kako vi sa pozicije predstavnika Mreže Mladi Hrvatske ovdje gledate na tu publikaciju? Publikacija ova je i u sadržajnom smislu, ali u smislu toga što ona e, reprezentira za sektor u ovom području je senzacionalna stvar. E, mislim da je ona, kao što sam napisao nekakvom uvodu, u sadržajnom smislu, e, ona je u, u nekakvom osvrtu na publikaciju, ja sam rekao da je ona jedan izvanredan most između e, teorije i prakse. Ljudi često se boje teorije, međutim teorija je nešto što ti, što ti daje mogućnost da sam promišljaš i da razvijaš stvari. Ali ona bez dodira s praksom, što se često recimo prigovara i našoj kreiranju javnih politika i obrazovnom sustavu, jer često ostaje negdje lebit. Ovdje nije slučaj. Znači ovi ljudi su svladali, prožvakali svoje <laughs> dio teorije i kao ljudi iz prakse su ga uspjeli spojiti i uspjeli su osmisliti znači održive stvari za svoju zajednicu. Znači to je jedna strašno važna stvar. A u smislu razvoja samog sektora, ovo je fantastična stvar upravo radi toga jer je ona primjer toga kada mladi ljudi sami znači kreiraju javne politike. I u stvari, kao što sam rekao na kraju, mislim, uh, europski standardi su od ovdje postignuti. Znači, sve ono što znam i što vjerujem u području politike za mlade, uglavnom je sadržano u onim preporukama tamo. Tako da, mislim da se, da se, ljudi, da se ljudi mogu složiti s njima, ne moraju se složiti s njima, međutim ja mislim da bi bilo pogubno da ih ignoriraju. I nadam se da se to neće dogoditi iskreno, jer e, zajednice koje ne znaju što dobiju ovakvom publikacijom, ako ne znaju nešto dobro uzeti od njih, mislim, jako greše. Everybody wants to be a wants to break your heart. that you Razgovarala sam na kraju i dvoje mladih autora ove publikacije, Anom Preveden i Eloisom Feketeom. I što si ti, osim da tvoje ime stoji u danoj publikaciji, dobila pisanjem za nju? Pa prije svega sam naučila kako se uopće radi nekakva policy analiza, analiza politike za mlade. Osim toga, vrlo dobro sam, ušla sam u dubinu zapravo problema kojima se mladih susreću, s kojima se mladi susreću u našoj zajednici. Uspjela sam ih onako dubinski istražiti, isto tako naći nekako jasne uzroke i shvatiti posljedice koje se to donosi. E, nekako najvrijednije mi je ipak to što sam e, vidjela drugu stranu priče. Znači razgovarajući s različitim akterima politike za mlade, e, znači s onima koji su donositelji odluka, do mladih e, koji se nalaze u savjetu mladih, shvatila sam zapravo kako oni shvaćaju tu problematiku, koja su ograničenja kada se oni pokušavaju baviti tim pitanjem, znači na koje sve oni izazove ne ilaze, tako da sad gledajući ovu stranu priče nije sve, gledajući sad na, na ovaj način politiku za mlade, znači tim drugim očima nekako nije mi sve crno-bijelo. Znači, shvaćam da je to puno kompleksniji problem nego što se to čini iz perspektive jednog mladog, ljutog, nezadovoljnog čovjeka. Ok, e, što si ti dobio E, pisanjem za ovu publikaciju i radeći na njoj, osim što tvoje ime stoji. Pa da, kako se radilo o analizi, dobio sam puno zato što sam za potrebe publikacije trebao napraviti i istraživanje dijelomično je to iz mog dosadnečeg rada u posljednjih nekoliko godina, ali sa novim pojmovima sam se morao susresti, morao sam se susresti sa novim sazivima savjeta mladih i trenutno stanje politikom mlade, tako da sam dobio puno e, novih znanja praktičnih koje ću kasnije u radu i, koristiti. E, tvoj dio možda i najrazumljiviji za one koji nikad nisu čuli za politiku za mlade, ne znaju što to zapravo znači. E, možeš li nam reći zašto si pisao istu stvar zapravo na dva jezika, na onom mladenačkom, tako reći, i onom profesionalnom. Zašto nisi dobro samo jedan, na primjer? Pa da, ja sam puno razmišljao o tome kako, kako koncipirati e, moj dio, dakle analizu za područje grada Pule e, i čitajući prijašnje publikacije koje već postoje na, na, na hrvatskoj razini, koje su rijetke moram reći, čitajući te, a i u konzultaciji sa timom s kojim, s kojim sam radio, mi ustanovili smo da je terminologija koja se koristi i znanstveni vječnik koji se koristi eh, opis, za, opisivanje institucionalnog okvira eh, u kojem bi ta politika trebala funkcionirati, nije baš prihvatljiv u dobnoj skupini od 15 do 30 godina. Čak se i mi eh, bunimo oko nekih pojmova koji radimo s time. Logično mi je onda bilo razmišljati da nema smisla educirati nekoga na jeziku koji ta netko ne razumije i ono što je meni se činilo kao moj osnovni prvi cilj je da to mladi razumiju. Siguran sam da jedinice lokalne uprave i samouprave imaju koliko toliko obrazovan kadar i trebali bi bar znati o čemu se radi, pa za njih nije trebalo posebno e, prilagođavati tekst, ali mi je baš drago i evo i ove kritike e, su dobre, baš na to što smo u našoj publikaciji ostavili jedan dio, nažalost ili na sreću, ali kažem nažalost samo taj moj dio koji kažeš da mladi razumiju, jasnije nego druge dijelove. E, to mi je zapravo bio jedan od glavnih ciljeva, da ciljana skupina koju se ja obraćam razumije to što govori. I onda sam se odlučio za taj koncept gdje se znanstvenim formalnim jezikom objašnjavaju formalne e, pravne osnove i, zakonodavni okvir, ali gdje isti taj tekst ja onda prevodim malo popularistički mladima i njima prihvatljiv način. Pa nadam se da će to evo uroditi plodom. Dragi slušatelji, ako smo vas uspjeli zainteresirati da pročitate ili barem prolistate publikaciju Mislim djelujemo moja prijeđujem, svoj primjerak možete zatražiti u Pulskom centru za mlade Kandlerova 10 ili na www.mladipula.org. Agencija lokalne demokracije iz Brtonigle trenutno je jedina organizacija u Istri sa stalnim inozemnim volonterima. O tome kako su se volonteri snašli u Brtonigli i o tome kako vi možete utići u neku drugu državu, razgovarali smo s predstavnicom agencije Tamarom Miletić. Tko je to troje ljudi koji trenutno volontira u agenciji lokalne demokracije? To su europski volonteri Rebeka Reisberg, Pjeri Weissmingant i Camille Viguer Filip. I došli su kod nas prije dva mjeseca otprilike preko projekta Growth for Europe koji je financiran od strane Agencije za mobilnost i europske programe putem e, europskog programa Youth Action ili Mladi na dijelu. Možete nam ih predstaviti koliko ima godina, od kuda dolaze? Pa Rebeka ima 19 godina, ona dolazi s Njemačke, Kamil i Pierre imaju 20 i 21 godinu i dolaze iz Francuske. I zadržat će se kod nas godinu dana. S kojim se problemima najčešće susrećeš u radu s njima? Pa nema baš nekih konkretnih ili teških problema jer su jako ovaj, komunikativni. Do sada su, stvarno smo, super surađujemo i, i uklopili su se odlično u cijeloj zajednici pošto borave u maloj, malom naselju koji se zove Bartonigla koji ima samo 1300 stanovnika odmah su se sprijateljili sa, svime, e, sa svima Imaju malo poteškoća s jezikom, naravno, jer su tek došli. A Rebeka priča savršeno engleski i njemački, a Pierre i Kamil samo francuski, ali se mogu dobro se sporazume i na, na engleskom. Tako da do sada nismo, eto, nismo ovaj, e, došli do konkretnih problema radi komunikacije i naravno svi ljudi mi dolaze u susret tako da nema uopće konkretnih problema. Što vi kao udruga dobivate time da imate volontere? Što oni zapravo tamo rade? Pa oni surađuju s nama, sa vrtićem Kalimero u Brtonigli, sa turističkom zajednicom, s općinom, sa talijanskom zajednicom, tako da su stvarno uključeni u recimo jednom cjelokupnom programu koji ovaj, vodi općina Brtonigla kao, kao mala općina koja je jako aktivna i koja je jako puno dobila od prisutnost tih volontera jer su stalno u kontaktu, kontaktu ne samo sa lokalnim ljudima nego i, i sa malom djecom i, i s nama i sa mladim iz Bertonigle koji eto uče e, konkretno i konstantno e, načine života jedne druge zemlje u tom slučaju Francuske i, i Njemačke i imaju sada i mogućnost e, besplatno učiti jedan novi jezik jer smo sad ćemo početi sa, s organizacijom e, besplatnog tečaja francuskog i njemačkog jezika. Mislim da prisutnost tih volontera e, je kvalitetan način kako unaprijediti stanje jedne male zajednice kao što je Brton Ne samo prema multikulturalnom aspektuma i prema ovaj, unaprijeđenje jedne zajednice ali formalno oni ipak volontiraju u vašoj organizaciji. Oni formalno, oni volontiraju kod nas. ali su djeluju aktivno i drugim, u drugim aktivnostima cijela cijele To je ono što vi kao udruga, baš kao organizacija zapravo, dobivate tim njihovim prisustvom? E, mi smo hosting organizacija u tom slučaju, znači organizacija koja ih gosti cijelo vrijeme, koja im recimo vodi administraciju, koordinira u rad, e, koji ih uključuje u aktivnosti, i, i koja konkretno može naprijediti svoje kapacitete jer zahvaljujući prisutnost volontera možemo i dodati neke nove aktivnosti našoj organizaciji. A što, e, što volonteri, sad ne govorim isključivo o ovima koji su u Aldu, nego općenito dobivaju tim da idu volontirati u neku inozemnu organizaciju, na primjer? Pa, Konkretno to je novi način, recimo neformalan način kako bi jedna osoba mogla unaprijediti svoja znanja i svoje vještine u nekom području. Mi konstantno radimo s mladima i, na tom, i u tom, e, tom vidu. Sada smo nedavno prijavili jedan projekt e, zajedno sa jednom drugom udrugom iz e, Estonije za jednog dečka iz Poreća to je sve tek u početnoj fazi, ali eto, prošle godine imali smo jednu drugu volonterku koja je volontirala godinu dana u Španjolskoj, imali smo jednog drugog Francuza koji je volontirao kod nas kao europski volonter, tako da mladi ljudi su počeli, počeli su se zainteresirati, sve više i više se zainteresiraju za takve aktivnosti jer su shvatili koliko je to e, vrijedno i koliko može pridonijeti nova znanja u, u, u budućem radu, nova iskustva, znanja i, i što se tiče organizacije i svega pomalo. I naravno naučiš jedan novi jezik i to nije mala stvar. Evo sad kad si već spomenula Luka koji je bio znači prošle godine u Brtonigli godinu dana, koliko vam to iskustvo koje ste stekli s njim pomaže e, u, u radu sa sadašnjim volonterima, organizaciji i pripremi projekata da volonteri iz Istre odu primjerice Estoniju i Pa možemo reći da nam je luk bio pokusnik pokusni kunić u tom, u tom <laughs> području, ali sve je super prošlo i iskustvo sa prvim volonterom, evropskim volonterom, eto, bilo je savršeno, savršeno iskustvo za nas i, i pa što se tiče organizacije konkretnih stvari i organiziranja aktivnosti, doprinjeno je jako puno našoj organizaciji jer sada je puno lakše organizirati aktivnosti, vidjeti kako kako e, im, im ih e, cijelo vrijeme e, pratiti kroz rad i koje im su im potrebe, šta oni traže od nas, ne sve, to je sve jedan recimo jedan proces koji, koji možda izgleda lak, ali nije lak jer volonteri imaju konstantno potrebu da ih neko prati u rad. Ok, netko želi volontirati, na primjer ja želim otići u Sloveniju volontirati. Na koji način ja mogu doći do toga da volontiram u Sloveniji godinu dana? Koji proces moram proći? Ovako, proces inače koji jedna, jedna osoba koja je zainteresirana za europsku volontersku službu, tako se zove akcija programa Youth in Action, programa Mladi na dijelu, putem kojem jedna osoba može volontirati godinu dana od 6 do 12 mjeseci u, u jednoj zemlji e, članice Europske unije. E, kod nas u Hrvatskoj e, mora pronaći jednu akreditiranu organizaciju. U tom slučaju u Istri jedna od akreditiranih organizacija je Agencija lokalne demokracije E, znači Agencija lokalne demokracije koja je akreditirana za Europsku volontersku službu. Ako neka osoba je zainteresirana, bitno da nas kontaktira kao prva stvar pa ćemo ih mi uputiti u daljnji rad. E, s time da nam je potrebna, potreban jedan CV i motivation letter, pa onda ćemo mi pomalo ovako razrediti dokumentaciju i pokušati pronaći jedan, jednu, jedan partner u projektu, znači jedna druga organizacija koja bi primjela tog volontera cijeli taj ukupni proces traje jedno 3-4 mjeseci dok se pronađe partner, napiše projekt, prijavi projekt, e, pričeka da cijela evaluacija tog projekta prođe i, i tek tada volonter kreće. Ko radi na, na tom projektu, u projektu u smislu osmišljavanja i što se uopće njime definira? E, projektom se definiraju aktivnosti koje će E, volonter provoditi u drugoj zemlji ili organizacija koja će ga primiti. A projekt pišu zajedno organizacija koja prima volontere, organizacija koja šalje volontere i, i volonter. Znači zajedno, to je zajednički dogovor, zajedno se razrađuje projekt. never think just for shits and giggles do we spit syllable riddles for bits and kibbles so chicks can wiggle and shake cause this image is fake i'm trying hard to relate in a place filled with so much hate some brothers debate some lovers some hate whatever the case it's all about the choices you make that's the reason you balloon or deflate but do relate we trying to take rap back to its primitive state wait no overnight success or running with vets just pure unadulterated work progress i'm willing to bet the farm you'll give your right arm for a piece of the pie Ask yourself why. If you only knew the trials and tribulations we've been through. You know what I'm saying? But if you only knew, we real people, homie, just like you. We humble, but don't mistake us for some corny ass crew. Don't like, you know what I'm saying? What we do they try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can all yo, relate yo, to. I am's what I am, and that's all I can be. Uh, no more, no less. What you seeing is me. I killed the MC, W I S C. Uh, wise, intelligent, God did bless me. Yes, we Rock up off the SP freshly, especially dangerous, rough, and deadly. The position, of uh, tip the Richter scale. Alone we sink, together we sail and prevail. The rum blazing, coming through guns blazing. Some of you duns running through ones with none saving. Complaining, me and my clan are unscathed. From the soul comes something amazing. If you only knew the trials and tribulations we've been through. But if you only knew, we real people, homie, just like you we humble, but don't mistake us for some corny ass crew. What we do is try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can all relate to. Yo. How many times I got to hear some fanatic in my ear telling me to keep it real when they ain't paying my bills or feeding my kids, judging me on how I live, if my crib in the hood or if it's up in the hills. Have you forgotten who you are? Oh, you think you a star? Why you front? You ain't nothing. We went from nothing to something, but something means nothing if your people still it. And you got money and giving them nothing. Crossing in front, your game is charades, the way you behave, the image you save, your brother. That's one big parade. I'm sick of your ways. I'm sitting here spitting the phrase. Next time they smile smiling and waving, probably be with the gay. If you only knew the trials and tribulations we've been through. But if you only knew, we're real people, homie, just like you. We humble, but don't mistake us for some corny ass crew. What we do is try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can all relate to. Soul, soul, soul. sticks and pipes. well nice. done. Nice to meet you, mate. hey? to G5. Yeah, J5, fucking good shit, mate. Yeah. Fucking good shit. I saw you at the Gold Coast big day out and fucking Melbourne big day out, mate. Mm. unbelievable, man. Unbelievable. Peace, man. Have a good one. Right on. Peace, man. Have a good one. Are you We put quality first. Disco! Dem Crew mlad je vodnjanski hip-hop band. Vjerojatno ste već imali priliku čuti za njih, no ovo je prilika da ih bolje upoznate. Dobar večer, nalazimo se u Vodnjanu i večeras ćemo razgovarati sa članovima grupe Dem Crew. Sa mnom su Rino Ma, Riki O, e, Korpa i Crni. Dečki, dobro večer. Dobro večer. E, kako je nastao Dem Crew? Znači, Dem Crew je nastao 2008. godine u Vodnjanu. Od početka nas je odmah bilo pet, Znači ja, Kiori, Jorino, Korpa, Crne i Dane. Krenuli smo sa idejom stvaranja našeg hip-hopa, našim stilom, našim idejama i to je to. Kako je nastalo ime grupe? Pa ime grupe, to je malo čudno, znači u početku, znači prije stvaranja, znači Dem Crua bilo, bilo nas je troje, znači ja, Marino i Dane, uzeli smo inicijale naših imena da stvorimo Dem, poslije nam, ne znam, bilo nam je glupo malo to mijenjati, dodali smo samo taj kru, jednostavno. Kakvi su vam bili početci? Gdje ste vježbali? Jeste li već tada imali autorske pjesme? Pa znači u početcima smo vježbali gore kod Marina u našem malom studiju, ajmo ga tako nazvat. Imali smo znači odmah svoje pjesme, Marina radio instrumentale, mi smo pisali tekstove, snimali smo od početka na mikrofonima po 9 kuna, pa sve do onih do 20 kuna, to nam je bio onako vrhunac u tom periodu. I to je to. Dobro. Koje su vaše prve pjesme i kako su one nastale? Naše prve pjesme su Kada čuješ nas, to je naša prva pjesma. Nastala je 2008. godine, to smo snimili ja i Erik, Rikio. I ne znam šta da više kažem. Dobro, gdje ste imali svoj prvi nastup i kako je on protekao? Ovaj, moj prvi nastup osobno bio u, u Peroju 2008. godine na ljeto i ono, pozvao nas jedan prič koji uzme i bilo je dosta dobro. Dobro. Kako su bile reakcije na taj prvi nastup i pjesme u početcima? Kako je bila atmosfera? Ste bili zadovoljni sa publikom i sa atmosferom? Pa, ono, publika je bila većina naših prijatelja, bilo je tu drugih ovaj, ljudi, a ok, on, dizali su ruke, bila je dobra atmosfera, to to. tko piše pjesme, a tko radi glas? Znači, pjesme, tekstove pišemo sami, svako napiše svoj dio, onda svako doda neke svoje ideje, svoja mišljenja tako u biti dovršimo tekstove. Glazbu radi samo Marino, tu i tamo uletimo mi s nekim idejama koje on proba baciti na instrumentalite to. O čemu vaše pjesme govore? Koje su najčešće tematike? Pa naše pjesme općenito ne govore o ničemu, jer se ne bavimo nekakvim temama, menjavamo teme. Isključivo pišemo onome što nam padne na pamet u tom trenutku. Tako da ne ciljamo na nešto. Ne na nešto. No mislite li da je pogrešno što se hip hop pjesama najčešće pripisuje socijalna tema? Pa ne mislim da je to neka greška. Svako ima svoje mišljenje. Tako da ono, mislim da svako ima pravo pisati o čemu želi pisati. Da, da, ali općenito publika, znači publika ono čini se kaže hip hop, ono asocira hip hop nekim socijalnim temama. Da, da li se pa, to može reći baš za svakom? Pa vjerojatno zato što recimo reperima, reperima mislim ljudima koji pišu pjesme, prvo pišu o tome što im smeta. Većinom znači, hip-hopu govoriš ono što ti smeta. Da li postoji neki recept za nastajanje dobre pjesme, pristupačne publici? Da li postoji neka šablona kako se treba ta pjesma napisati da bi nju publika zavolila? Treba samo puno dobre volje, inspiraciju i dobrih ideja i pogoditi pravu pjesmu u pravo vrijeme. Postoji li pjesma koju je publika posebno dobro prihvatila? Ako je, što mislite? Zašto? Pa, Ali Bikano, jer <clears throat> ima tu neku energiju koju daje publici. Ovaj, druga stvar po meni ovaj, za sve one, jer ono, tu je baš hip-hop, ta stvar je hip-hop, treća stvar je ako s nama si tu, ono, dobra je melodija i lako lazi u uho i onda lako je zapamtiti. E, izdali ste album DMO. Opišite proces nastajanja albuma i kojim ste ga pjesmama predstavili. Pa znači, naš demo je trebalo znači malo više vremena da se to dovrši. Neki 3-4 mjeseca da se to baš lijepo sve, znači, ajmo reći, iz glanca do kraja. Počeli smo još puno, znači, ranije ali nikako da, da smo to uspjeli znači, završiti. Uspjeli smo ovo pri kraju ljeta to završiti, promovirati ga u Vodnjanu, znači bilo je tu i svakih naravno poteškoća i toga, ali na kraju svega uspjeli smo to znači privesti kraju kako treba. Dobro, gdje ste ga snimali? Snimali smo ga kod mene doma u studiju. Dobro, e, je li bilo poteškoća u njegovom nastajanju? Kako je nastalo ime uopće tog albuma? Pa ime je nastalo, znači, vrlo jednostavno. Uzeli smo obzir, znači, prvi dio našeg imena, znači, Dem. Jednostavno dodali ovo da bi bio naš prvi demo nazvan Demo. To je to. Poteškoće je bilo, znači, imali smo i problema i s opremom i, znači, ponekad malo s prostorom i to, ali dobro, na kraju je sve uspjelo kako treba. Postoji li na albumu suradnja s glazbenicima koji uopće nisu dio Dem Crewa? Pa postoji ima znači, jedna stvar, ona za sve one, hip hop stvar, naš gost je gošća, reperica Skrila iz Pule, uletila je nakon na tu stvar dok smo mi to znači, došli, htjeli znači, dovršiti, ona je došla do nas, dogovorili smo se s njom i uletila je znači, na tu stvar na kraju. Da li ste već e, imali promociju albuma i ako da, gdje se ona održala? Promociju albuma smo imali u Vodnjanu, e, u dom, dom, dom mladih Vodnjan. Pomogla nam je udruga 52215. E, 24.9. znači to bilo. Znači imali smo taj koncert, prisustovali su još, znači pomogli su nam grupa Salta, Saltatrix, e, Absolut proizvodnjana i Exotic Times sa Sekilom Lantonom. Znači, ulaz je bio, ajmo reći, na ulazu se mogu uzeti taj naš demo za 10 kuna, ajmo reći, neka recesijska cijena. Skupilo se dosta ljudi, oko 170 ljudi i zadovoljni smo s tom promocijom. Dobro, kako su prve reakcije na album od ljudi koji slušaju hip-hop, koji vas okružuju, šta govore, kako im se sviđa album? Pa ono, dobili smo za sad dosta pohvala i od publike i od novinara, ajmo reći. Znači imali smo dosta tih pozitivnih kritika. Za sad ne znam, nisam, bar ja osobno nisam da sad čuva nekog da je nešto, znači da mu ne valja nešto, to mislim svakom znači svoj ukus ali za sad su ono kritike više manje bile dobre. Gdje se može taj album kupiti ili se može skinuti negdje sa neta, e, kako se može uopće doći do albuma? Pa znači do našeg demo albuma može, može neko doći znači, ili kontaktirajući nekog od nas ili na našoj stranici, znači na MySpace ili na Facebooku. Samo pišite Dem Crew, to to ili na, čak na YouTubeu imamo ispod znači svake pjesme link za download Demo. Znači, osim 10 kuna može se album i besplatno. Da, da, preko neta besplatno. E, što mislite o istarskoj i hrvatskoj hip-hop sceni? Pa, po meni, znači, moje osobno mišljenje da hrvatska hip-hop scena lagano ono, propada, ajmo reći. Nema dovoljno kvalitetnih izvođača. Svi, znači, imaju neku tu istu šemu. Svi žele biti opasni preko pjesama, izražavati tu neku mržnju, ne znam. u biti po meni bi trebali više biti složni kao reper između repera, ne mrziti jedne druge i stvoriti tu neku hip-hop scenu koja bi mogla biti dovoljno jaka, znači da privuče što više publike, jer publike u hip-hopu više ni nema, ajmo reći. A istarska hip-hop scena, tu ima par imena, dosta ok, znači izvođača, i to je to, a za hrvatsku stvarno hip-hop scenu nemam drugih komentara za sad. Po vašem mišljenju, što je potrebno jednoj hip-hop grupi da bude uspješna? Pa, potrebno je... Red, radi, disciplina. E, kratko i jasno. Što mislite, pružali se dovoljno medijske pozornosti mladim glazbenicima poput vas? Pa, po meni, i ne baš više se znači ni stariji. Dosta imate usporebe znači između na, mladih i starih tih izvođača, znači sve što je kao novo, ajmo reći da ne valja jer znači uvijek a ono staro je bilo bolje, ovo ono, znači ne gleda se znači naprijed previše, uvijek se vraća izad. Kao kad su oni bili, kad su ovo radili, šta sad vi glumite i tako ta neka spika, ajmo reći. Po meni bi se to trebalo poboljšati. Mislite da Istra ima dovoljno materijala da postane centar glazbene aktivnosti mladih bendova? Pa po meni ima, da. Ima tu dosta kvalitetnih bendova, grupa, solo pjevača, repera. Mislim, ne, ne gledam samo na hip-hop, nego i na drugu vrstu glazbe. Znači, od roka do metala, do, ne znam, regija, do svakakvih vrsta glazbe. Što mislite, koji je najbolji način i što je potrebno da mladi bendovi pokažu što znaju? Pa najbolji način je po meni da se što više znači, organiziraju neke manifestacije s tim demo izvođačima gdje bi svaki demo izvođač mogao pokazati što zna, što može, ali toga ima sve manje. Znači, malo su ljudi trudi oko toga, malo ljudi vjeruje znači, u uspjeh mladih izvođača. I tu bi trebalo doći do te promjene da bi znači, svaki izvođač mogao dokazati svoje. I za kraj, koji su vam planovi u budućnosti i imate li uskoro neki nastup? uskoro imamo nastup, nastupat ćemo na Radio Puli u studio HRT. Tri, onda u Koprivnicu idemo u 11. mjesecu i dalje ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati. A, šta planiramo dalje? Planiramo dalje snimiti još puno stvari, boljih stvari i naravno ovo je tek samo početak. Sad slijedi ono pravo. Dečki, ja vas želim puno uspjeha u vašoj budućnosti, da postanete, ovaj, evo, reći ću, slaveni i jako uspješni, makar ste već sad jako uspješni. Hvala vam lijepa i doviđenja. doviđenja. Triska! Da se mladi čuje! 其实都 trenere udruge Zoom. Pitate se što to znači i što zapravo ti ljudi rade. Saznajte iz produkta postavljanja mikrofona na sredinu stola, oko kojeg je okupljeno šestoro mladih ljudi. Ja sam Ana Žužić, e, radim u udruzi Zoom i e, trenerica sam bazena trenera udruge Zoom. Ja sam Deniš Galjardi, radim u udruzi Zoom i trener sam bazena trenera udruge Zoom. Ja sam Elvis Fekete i ne radim u Zoom, nego volontiram <laughs> samo tamo. Inače sam član Zoni Veki i također sam trener trenerskog bazena u Zoom. Ne, ja sam trenerica e, trenerskog bazena u <laughs> udruzi Zoom, Ana Preveden, inače radim u udruzi Zoom i aktivna sam u Vijeću mladih Istarske županije. Ja sam Tamara surađen e, surađujem s udrugom Zoomu u bazenu trenera i inače sam potpredsjednica Vijeća mladih Istarske županije. Ja sam Ana Milovan, volontiram u udruge Zoom i trenerica sam bazena, trenera udruge Zoom i jedem super kolač. Hvala. Ono. <laughs> Bazen trenera udruge pokrenuli smo jer smo uh, osjetili potrebu da uh, svoja znanja i vještine eh, prenosimo dalje na druge mlade ljude, da ih na taj način osnažujemo zahtjevno građanstvo E, mislimo da imamo dosta znanja, vještine i iskustva u procesima razvoja politika za i htjeli bi to podijeliti s ostalim mladim ljudima. E, osim toga, e, bazen trenera poslužit će nam i kao jedan od elemenata samoodrživosti i samofinanciranja, E, na način da ćemo e, efikatnije raspolagati sa financijskim sredstvima koje dobijamo od donatora, a osim toga e, možda neka, neka, neka sredstva koja ćemo dobijati preko bazena trenera moći ćemo ulagati u naše daljnje aktivnosti, odnosno u aktivnosti razvoja naše zajednice. travnju 2010. godine imali smo trening kojega nam je vodila Emina Bužinkić iz mreže Mladih Hrvatske. Na tom treningu smo uh, usvajali i znanja o uh, raznim vještinama koje uh, treneri moraju ovaj, imati kako bi mogli obavljati taj posao. Učili smo kako se moderira, facilitira ovaj, radionica, trening, e, neki sastanak okrugli stol i sve to di, je potrebno e, imati moderatora ili facilitatora. E, na tom treningu smo već počeli razrađivati ovaj, neke radionice koje mi mislimo kao udruga Zoom da su, su bitne za područje Istarske županije i za mlade koji tu žive. A te radionice smo nadogradili ovaj, to jest detaljnije razradili ovaj, sada u Rapcu na drugom dijelu treninga. Da, i upravo na tom treningu gdje smo se mi učili biti treneri, uh, osvijestili smo neka, neke oso, naše osobine koje nam sada pomažu da, da ovaj, si prilagođavamo sadržaje, vidjeli smo ko u kojim znanjima oskudjeva, ko u kojim znanjima prednjači i upravo po tome smo tada isplaniran, već tada isplaniran ovaj trening na kojem smo sada, gdje se mi usavršavamo i upravo s tim znanjima i s tim spoznajama sada kreiramo sadržaje koji su nama najlakši, u kojima se najbolje snalazimo i evo tako smo Denis i ja bili se duženi za radionicu aktivno sudjelovanje mladih u društvu koju smo evo uspješno do dana danas do ova tri dana odradili dva i po jel da odradili i sadržajno pripremili, pripremili dodatne materijale dodatno se educirali i probali je čak sa našim kolegama izvesti da vidimo šta još možemo popraviti i evo imamo sad jedan gotov proizvod s kojim krećemo u naše daljnje aktivistično djelovanje. ha e, Ana Milovan i ja smo osmislile trening koji još uvijek nema svoje ime, ali nekako pruža onim mladima e, koji bi voljeli biti aktivni u svojoj zajednici, koji bi voljeli nešto u njoj promijeniti, e, osnovna znanja politike za mlade i, i aktivizma. Međutim, kako bi, e, kako bi znali, kako bi mogli raditi i učiti zajedno tih pet dana, ali, ali i kasnije, kako bismo mogli surađivati, potrebne su im neke osnove iz nenasilne komunikacije i, i osnove rada u, u timu, tako da, da je to zapravo jedan veliki dio ovog našeg treninga. E, prvi dan smo nekako namijenjeni upoznavanju e, sudionika međusobno i upoznavanju sudionika i trenera. E, drugi dan krećemo na osnove aktivizma. Nakon toga imamo osnove politike za mlade, nacionalna, lokalna politika za mlade, isto tako europska politika za mlade. Nisu to samo teorijski nije to, samo nije to samo teorija, to je uglavnom sastavljeno većinom od e, vježbi kroz koje im zapravo uče većinu stvari koja će im kasnije biti vrlo korisna, znači moći će ta znanja praktično primijeniti. E, posljednji dan oni e, rade na deklaraciji o suradnji mladih i predstavnika lokalne vlasti. Jedan veliki dio, kao što sam rekla, našeg treninga je i radionica nenasilne komunikacije i timskog rada koju sam e, osmislila i koju ću voditi zajedno s e, Da, a o toj radionici treba još reći da je u procesnom radu kojim se mi bavimo i edukaciji i osnaživanju mladih ljudi veoma bitno osnove timskog rada i nenasilne komunikacije savladati jer su za, pogotovo za ove treninge koji su dvije Ane sada pripremile nužne jer se radi o veoma intenzivnim procesima, jako napornim učenjima i punoj, punom radnom vremenu i upravo stoga smo se koncentrirali na tu radionicu nenasilne komunikacije koju su nam by the way neki drugi naručitelji zamolili pa je zato i usavršavamo. Na ovom drugom dijelu treninga u Rapcu, ja i Ana Žužić pripremili smo i radionicu, jednodnevnu radionicu o savjetima mladih, namijenjen savjetima mladih, svim savjetima mladih koji e, recimo su tek osnovani i oni koji su već uhodani u radu. E, jednodnevna radionica e, obuhvaća pojam politike za mlade, institucionalnog okvira, politike za mlade Isijske županije te ih uvodi u konkretan rad koji bi morali koji bi morali raditi recimo savjeti mladih u, u, u Za kraj možemo reći da ovaj, svi mi očekujemo izazove koji su pred nama, rad sa mladima, vidjeti kako mladi prihvaćaju taj naš rad, koliko smo mi to usavršili i da li ćemo uopće to dobro raditi, ali mislim da niko od nas nema sumnje u to, je da nećemo. Eh, I sve dalje informacije o edukacijskim programima koje nudi Udruga Zoom eh, pogledajte na našoj web stranici www.mladipula.org pod eh, linkom edukacijski e A ja predlažem da ovu radionicu završimo jednom od vježba u našem radu. Iako u ovom audio formatu će vam možda biti zanimljiva, mi ćemo vam je pokušati dočarati. Dakle, jesmo za Masingu. Jesmo. Ma... Al Basemal Chul. For the whole world to see and see the Netherlands and worldwide. Fonte, Big Pooh, Ninth Wonder, Nicolay. We about to do it like this, y'all. Yeah, Feel the it. most magnificent. Who speak the omnipotent for the rhyme impotent? Complicate plenty simpletons. I got enough friends to last my life. Fuck your feelings in your hometown rights. The stage is mine if I rock the mic. Lead a love up the pack tonight. It's due time to set a couple niggas straight and get this beef off my chest plate. Uh, bitch niggas trying to frustrate, dap you up on the low, really hate. Is that the price of cash being too great? Can I live without you all in my face, in your hands out? See, that's the shit that I I be talking about. Behind your back, faggots running their mouth. Just stick a dick in it and have a seat, homie. Let us step to the forefront. Major display all up in your storefront. That's what the people want. The champ's back in here. Let's shout the name out loud and clear. We light it up. Light it up. ready to assassinate. Uh. Rocking a Gordon Gartrell with seven buttons, still I fascinate. Denise. This politics shit'll ruin kids. Niggas be thinking just because we tight, that mean their music is. Uh. That ain't the way it work, dog. Go examine your roots. Look niggas dead in their eyes, start demanding the truth. Producer not properly commanding this loop. I ain't saying it's whack, this shit'll win a Grammy on mute. I'm like that half crazed man on the roof. The ex Vietnam vet with no heart, panhandling loop. With a Mac 10 raised to shoot ya. Fonte's a big dog, better get your bitches spade made a nudie. Last year been praised and tooted. Radio heads, I'm my shit The OK computer. Got plans to shine. Style three times dope like Eastern Standard Time, and I'm gon' handle mine. Just light them up, baby. For real. And it's like this, y'all. Check me out. Keep it running. One, two. One, two. Like that one ponovno smo zajedno u Triski, emisiji Pulskog centra za mlade. Stigli smo do samog kraja u kojemu vam najavljujemo koncerte, projekcije, radionice i ostale događaje, no to već znate. Pa krenimo. U tijeku je sedmi Antifa festival u sklopu kojeg u Kinu Vali večeras početkom od 20 sati možete pogledati projekciju filma Bratstvo. To je višestruko nagrađivan danski film koji govori o tajnoj homoseksualnoj ljubavi dvaju pripadnika neonacističkog pokreta u svom gradu. Sutra Antifa Festival najavljuje s početkom u 13 sati i 30 minuta prigodne video projekcije u Monte Paradiso H Clubu. Ukoliko se oko 15 sati nađete u blizini Rojca, prošetajte do novog parkinga gdje možete isprobati tradicionalni festivalski benefit ručak. Sat vremena nakon održat će se panel predavanje pod nazivom LGBT antifašizmom protiv desnog ekstremizma. Predavanje vodi Marko Jurčić iz Zagreb Rajda. U 18 sati možete pogledati predavanje i diskusiju na temu metode javnog djelovanja Prava na grad, koja će voditi aktivisti inicijative Prava na grad iz Zagreba. Na predavanju možete čuti više o ovogodišnjoj kampanji protiv devastacije Cvjetnog trga i Varšavske ulice u Zagrebu. U nedjelju je posljednji dan 7. Antifa festivala. U Haklabu od 16 do 21 sat održat će se Čakula Closing ili vam u prijevodu druženju uz čaj, kavu i kekse za kraj festivala. Evo da vas na kraju podsjetim, Antifa Festival mala i glazbeno-edukativna manifestacija koja se organizira od 2004. godine, kada je ista krenula u znak otpora ka neonacizmu i problematici koja se ustaj i tome slične diskriminatorne termine veže u našem gradu. U jesen te 2004. godine desio se jedan od najružnijih napada na žitelje Pule, pri komu je dvoje nevinih pojedinaca gotovo životom platilo subodnju izlazak kada bivaju napadnuti od grupice nazi skinheada. U jesen te iste godine desilo se jedno od najzahvalnijih javnih okupljanja u našem gradu, kada se reakcija na napad neonacista kanalizirala u demonstrativni mirno gradom pod nazivom Ne nasilju, ne fašizmu, koji se sa svojih gotovo 2000 duža poslužio kao konkretan i korektan oblik iskazivanja otpora spram apsolutno svim idejama vezanih uz nacizam, fašizam i tome srodne ideologije. Isti je poslužio i kao savršen motivator za daljnji razvoj antifašistički nastrojenog feelinga u Puli, na čijim krilima nastaje i Antifa Fest, kažu organizatori u Istarskom narodnom kazalištu sutra s početkom u 9 sati i 30 minuta i u 11 sati možete vašu mlađu braću i sestre odvesti na predstavu Ima da te ima Marijane Peršić i Aleksandra Bančića. Predstava kroz eh, dramsku igru i pjesmu likova Tina i Tine, brata i sestre, razigrano maštom isprepliče začudnost dječjih pitanja o tome čemu služe roditelji, odakle dolazi djeca, što je to strah i čemu služe prijatelji. Centar za mlade pula te poziva na radionicu aktivno sudjelovanje mladih u društvu koja će se održati 27. studenog u Centru za mlade Pula Kandlerova 10 od 10 do 15 sati. Svrha radionice jest osnažiti te za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih problema, a radionicom ćete voditelje upoznati s pojmom aktivizma i različitim oblicima organiziranja mladih, te pripremiti za sudjelovanje u volonterskoj akciji Želim proći u sklopu inicijative za volonterski centar Istarske županije. Detaljnije o temama radionice, uvjetima za prijavu te kriterijima i rokovima selekcije pronađite na www.mladipula.org. Da se Drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Nadamo se da ste uživali i nešto naučili u našem maratonskom druženju.